таман кај Никодим, заврши втората глава. Како што видовме, започна со свадбата во едно галилејско село, наречено Кана. Мало место во близина на Назарет, што покажува дека таа близкост помеѓу селата означувала и близкост помеѓу сватовите, значи кои што ја приготвуваа свадбата, ја организираа свадбата од една страна и некои жители на Назарет, меѓу кои и Исус, неговата мајка, па и неговите ученици, кои што биле поканети на истата. Прво прашање што се поставува е зошто апостол Јован ја споменува оваа свадба? И Кана е село во тоа време, и Назарет е село во непосредна близина. Назарет нема никакво битно значење во Христовата месијанска служба, затоа што побитно е пророќството дека ќе се роди во Витлеем, иако Матеј се обидел и со името на Назарет да направи еден дополнителен аргумент во прилог на Христовата месијанска служба, особено во очите на евреите, затоа што името на градот Назарет или на еврејски Нацрат има сличност со Назер, Нацер, зборот што значи фиданка, што е употребен во пророчките книги, кој е едно пророчство за доаѓањето на Месија, кога Господ рекол, ќе направам да да изникне фиданка на Давида од неговиот дом. Сепак, оваа сватба, иако е еден навидум многу обичен настан, е спомената затоа што токму на неа самиот Јован ни кажува Исус го направил своето прво и сега не вели чудо, туку тој употребува еден друг збор за да ги опише Христовите чуда. Кој е тој збор? да, Гледате, овој превод вели чуда, но некои други, по стариот превод, верувам дека е, гласеше така, го следи оригиналот, каде што не се споменува чудо, тука се споменува зборот знак. Не знам дали може тоа да се најде во други преводи. Се сега мислам дека беше во некој превод исто така, колку што се секјам, дека не го знам ова само од оригиналниот текст. Тоа е, значи, 11 стих. Така направи Исус почеток на своите чуда во Кана Галилејска и ја покажа славата своја. И дори стихот завршува со зборовите и учениците негови поверува во него. Апостол Јован, како? Знаци. А овие нашите преводи? Во нашите никаде го нема. Дали стариот нов, стар, стариот нов завет? го имаше. Добро, јас од некаде се секјам дека и превод, некој превод велеше знаци, па може би ми остана тоа од англиските преводи. Добро. Како и да е, значи, во изворниот текст на грчки е знаци. Зошто апостол Јован го користи зборот знак? Можел да каже чудо, се разбира, бидеќи тој збор се употребува на секаде во Библијата, па и во јазикот на верниците до ден денес, па и во јазикот на неверниците заради тоа, што денеште неверници потекнуваат од некогашни верници, како што од секојаш било. Обично се вели, само чудо може да не спаси. Се слушали, луѓето велат, таква ни е ситуацијата, само чудо може да не спаси. Што подразбират под чудо, веројатно нешто неочекувано, нешто невозможно, или нешто што изгледа невозможно во дадениот момент, или подобро речено нешто неверојатно. Но зборот чудо упатува на ефектот што истиот го произведува кај гледачите или слушателите, кај сведоците на чудото. Значи, ефектот е луѓето да се вчудовидат, или да се восхитат. Сте биле присутни или сте биле сведоци на чудо? Јас сум бил. Нако го раскажам, ќе треба да да ја оставиме нешта тема за другата сабота. Прашањето е дали сте се чуделе кога сте биле сведоци на некое чудо. Апостол Јован не зборува така, туку вели знак. Зошто знак? Значи, не упатува на ефектот што треба чудото да го произведе кај сведоците, кај оние што го наблюдуваат. Не упатува на нивните емоции, поточно. Туку сака да покаже дека со ова дело Зборот знак покажува дека представува начин на кој што може да се распознае Месијата, начин на кој што може да се распознае Спасителот. Затоа е знак. Пример, ние веруваме во знаци на времето. Библијата ни зборува за знаци на времето. Зошто се тие наречени знаци? Бидеќи по нив можеме да го препознаеме последното време. И сите ние, кога сме го препознале последното време во тие знаци, како и учениците, како што вели 11 стих, сме поверувале. Значи, кој е ефектот кога ќе препознаете знак? Како што го употребува тој збор апостол Јован. Значи, ефектот за чудо е луѓето да се чудат. Така упатува етимологијата на тој збор. Да се восхитат. Меѓутоа, тоа не е тоа. Тоа не е целта. Зошто воопшто Исус правил чуда, што мислите? Кога денес би се јавил некој кој што би правил чуда, дали ние веднаш би го прифателе таквиот, како Божи човек? како Божи пратеник. Ни оддалеко. Едноставно денеска светот е полн со такви случаи. Дали може би во тоа време не било тоа случај? Дали Исус бил единствен кој што правил чуда? Дали Исус бил единствен кој што правил чуда во Израел, во Божиот народ? Дали со чуда може да се докаже дека некој кој што ги прави е вистинскиот спасител, вистинскиот месија, испратен од Бога кај својот народ? Самиот Исус нас те предупредува дека во последното време ќе се јават лажни пророци и лажни Христоси кои што ќе прават чуда со цел ако е можно да ги заведат и избраните. Тогаш зашто Исус почнал овде во Кана Галилејска да прави чуда, за да ја докаже својата месијанска служба, својата месијанска мисија. Дали во тоа време немало лажни пророци, или ако имало, тие не правеле чуда, дали само по чуда можело да се распознае кој е пратен од Бога, а кој не е? Одговорот на овие прашање секако е негативен. Библијата во целиот Стар Завет ни сведочи за примери, почнувајќи уште од магесниците на фараонот во Египет, за кога малку зборувавме во утренските стихови, ни сета историја постоеле лажни пророци, постоеле, постоеле волшебници, постоеле магионичари кои што правеле чуда. Меѓутоа, која е разликата? Мнози не прават чуда за да предизвикаат сензација кај гледачите и слушателите. Значи, апелираат на нивите чувства. Затоа чудо да се чудиш или да се восхитуваш. Меѓутоа, апостол Јован го потребува зборот знак, сакајќи да покаже дека не е целта да се апелира на нечии чувства, туку со разумот, преку тој знак да го препознаеме Спасител на светот. Конкретно Спасителот на Израел. И сега се поставува прашањето како преку овој знак или преку ова чудо тоа можело да се случи во Кана Галилејска. Дали забележавте од исечокот на филмот? Кој е единството е всушност втората глава? Дали? <laughs> Меѓутоа, обично, сцени од филм полесно се памтат, нели? Колку пати сте почитали Библија или некој текст од Библијата, па дури после 10 пат, например, или после 20 пат, кога го читате тој текст, ќе откриете, ќе забележите нешто, што пред тоа не сте, не ви паднало во очи, не сте го забележале, а таму е, цело време е таму. Дали забележавте во еден момент што се кажува? Значи, кој се бил свесен дека се случило чудо? Откако се случило? Кој се бил свесен за чудото? Ајде да пронајдем уште еднаш. Ние тој стих. И да се процетиме на самата сцена. Девети. И кога вкуси старо сватот од виното, што беше станало од вода, а тој не знаеше од каде но слугите што ја беа донеле водата знаеа. Тој го повика младоженецот. И се знае што му рече. Секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а која ќе се поднапијат гостите, тогаш по лошото. Но ти си го чувал доброто вино до сега. Доброто видео тука е веројатно она што и јас го нарекувам добро. Оно што е благо, така менка. Јас дори имав идеја да, да, да ти предложам да донесеш вино оваа сабота. Во контекстот на темата. <laughs> да, варет секако. Во Во Америка се склони на таков екзибицион, екзибиционизам за време богослужение, да бидат премногу илустративни, кога се зборува за некоја библиска тема. Но знаеме како е вино. Еве. Скоро беше света вечер. Во деветиот стих забележуваме дека само слугите знаеја од каде дошло тоа вино, кое што старосватот го прогласил за добро. Дали тука можеме да извлечеме заклучок дека баш сите присутни на свадбата, сите гости, сите тие што се веселат, што јадат, што пијат, дали сите тие биле свесни дека се случило чудо? И јас изакувам заклучок дека не биле. Тоа се постава прашање за кого Исус го направил ова чудо. Значи, тоа е почетокот на своите чуда. Исус го направи почетокот на своите чуда во Кана Галилејска и ја покажа славата своја. Но сите тие не ја видоа. Сите присутни не ја видоа. Тогаш, првото своје чудо, за кого Исус го направи? Ако сите не ја видоа од присутните. Очигледно за тие што ја видоа, нели? 11 стих ни помага да разбереме. И учениците негови поверуваа во него. Стигот да не кажа што се случило со слугите. Веројатно за слугите тоа било само чудо, нешто што предизвикало сензација. Јас не велам дека тие можеби не поверувале. Веројатно некогаш подоцна поверувале. Можеби веднаш поверувале. Можеби поверувале дури на 50-ница. <laughs> Три и пол години. Или сега веќе само три години подоцна. Но Библијата тоа не ни го кажува. Битниот ефект е кај Христовите ученици. Заради овој знак, заради овој почеток на неговите знаци, учениците негови поверуваа во него. До сега што имавме? Во првата глава се секјавате на нешто што личеше на чудо. Филмот направи нешто да личи на чудо, <laughs> неко немавме чудо во првата глава. Исус само го покажал своето необично знаење необично за човек. Кога му вели на Натанаила, те видов. Кога седеше под смоквата, те видов. Но тоа не е чудо. Но да се, да се посетим уште еднаш, Исус одговорајќи му кажа, дали веруваш бидеќи ти реков дека те видов под смоквата? И што беше последното? Ке видиш уште повеќе од ова. Значи, не се случило никакво чудо, тоа што Натанаел седел под смоква, тоа не е чудо. Туку Исус покажал дека знае нешто што не било очекувано да се знае. Може би Натанаел таму бил сам, немало никој друг, никој не можел да знае каде тој се наоѓа во моментот. И одно се соочува со човек кој што му кажува каде бил и што правил. Но не се случило никакво чудо. Самото знаење, нечие знаење, не е чудо. И сега во Карна Галилејска се случува вистинско чудо. Значи, првиот контакт на учениците со божествената природа на Спасителот, така да се изразам, се разбира не навлегувајки во тоа а, дали овие чуда или неговото сезнаење се нешто што што тој го има од себе, или со поволја на Отецот нешто што Светиот Дух го прави, тоа е сосем едно во случајот, бидејќи Исус и така дошол да ја твори волјата на својот Отец на земјата и никогаш ништо не би направил ни со својата божествена сила, ако тоа не е поволја на Отецот. Првиот контакт значи на Христовите ученици со Христовата божествена природа е неговото сезнаење. Тие се соочиле со некој кој што невообичаено знае, знае многу. Мегуто тоа не било доволно. Не е доволно само да се знае. Мнози не можат да знаат нешто повеќе од останатите, па тоа не е никаков доказ дека некој е Месија. Само по себе. Уште помалку е тоа доказ дека овој Месија е нешто повеќе од обичен човек. И сега да се запрашаме конечно, зошто Исус го направил ова чудо. Добро, снемало вино. Веројатно, ако не снемало вино, ако имале доволно вино на свадбата, може да се случи чудото. Мегутоа, дали Исус знаел дека ќе се случи такво нешто? Во Кана Галилејска. Дека ќе снема вино. Од каде знаеме дека знаел? од предзнање, значи, од оно што го почитавме во првата глава. Значи, Јован сака да не воведе, кога го опишува настанот во втората глава, со Кана Галилејска, тој веќе предходно го има споменато оној детаљ со Натанаел, за да ги убеди читателите во Христовото свезнаење. Штом знаеме дека Христос има такво, поседува такво сезнаење, Сега, меѓу редови, апостолот сака да ни сугерира дека Христос знаел зашто треба да отите во Кана на свадба. Христос не отшел таму за да се весели, ајде, релаксација, <laughs> забава. Тој отшел таму да се весели, но не на начин на кој што се веселат луѓето. Тој отишел таму да ја покаже својата слава и таа, Божјата слава, да биде причина за радост и веселба во срцата на луѓето, на оние кои што се или ќе бидат сведоци на истата. И сега што можеме да речеме за виното? Знаете, во десете зла што се случиле, и ги имало многу, и ке читаме за нив неделава во утренските стихови и следната сабота од ова место. Но пред да се случат сите нив, на самиот почеток, Господ за да го убеди тврдиот фараон, правил чуда. Например, се го фрлил стапот и се претврил во змија. Прв пат било испробано, било направена проба на тоа чудо, најнапред, кога Мојсе бил сам со Господ. Мегетоа, сега го направиле тоа исто чудо пред фараонот. Дали фараонот бил убеден? Не. Зашто тој бил навекат на чуда. Неговите магисци правеле чуда. Мегутоа, дали неговите магесници можеле да ги копираат сите Божи чуди? Што Господ ги правил преку Мојсеј? Не. Кога прв пат не можеле, а сега нема да се задржувам зашто не можеле баш на тоа, може да зборуваме за тоа следната саот. Но кога прв пат не можеле, што рекле самите магесници се Ова е Божи прст И сега се секјавате, кога Исус бил обвинет дека овие чуда што ги прави, ги прави со силата на Велзевул, кнезот на демоните, откако ги укорил со неколку примери, дека тоа не е точно, тој самиот рекол, но ако јас со прст Божи ги правам овие чуда, го потребил истиот израз што веќе се наоѓал во Тората, во законот, во Мојсеевите книги. Истиот израз кој што самите магесници го признале за Божја сила. Претворањето на водата во вино представува голем знак. Што докажал Исус со тој знак? што конечно и било доволно убедително за неговите ученици. Доволно убедливо за да поверуваат во него. Што треба да се случи за да една субстанција вода се претвори во вино? Да стане вино. Масовна промена на молекуларната структура. Одеднаш кој може тоа единствено да го направи? Тоа единствено може да го направи Бог. Тоа единствено може да го направи Создателот, оној што ги создал. Молекулите на гроздовиот сок и молекулите на водата. И сите нивни ситни честички. Патам речено, за некои од нив луѓето шпекулираат, како за споменатиот бозон. Тоа се само шпекулации. Сите честички се Божи, не само бозонот на Хиггс. Но тоа се само човечки теории, тоа не е тоа не е нешто нешто треба да веруваме затоа што се кажува на на медиумите. Ние со сигурност знаеме дека само Господ, само Создателот можел да го направи ова и никој друг. И на тој начин, на почетокот на своите чуда, на почетокот на своите знаци, кога ја прикажал славата своја за своите ученици, Христос прво сакал тие, значи неговите ученици, да се убедат во тоа дека Он ја поседува божествената сила, силата на Создателот, бидејќи кога тоа ќе го разберат неговите ученици, ќе го разберат и на другото. Дека само силата на Создателот може да ги промени и нашите животи, нашите срца, нашите карактери, нашите мисли, нашите умови. Може да ја претвори нашата грешна во безгрешна природа. Може многу што да се зборува на оваа тема. Меѓутоа, и времето не ни дозволува, а и јас избрав да зборувам за оно што е суштински битно, а не толку да се занимаваме со формата какво било виното, например. <laughs> че гледно дека кога Создателот произведува вино, тогаш тоа вино може да биде само она која што тој веќе го произвел во природата. Се други зборови, Создателот не може да ви понуди производ кој што е резултат на ферментација, бидејќи тоа не е негов стил. <laughs> Неговиот стил е да создаде нешто ново. Тоа е исто како, например, да очекувате фабриката за Мерцедес, да, или е, да фабриката за Рено, да ви донесе старо скапано Рено, како ние на Слимовски своевременно, И дали тоа за вас ќе биде чудо дека славната фабрика произвела автомобил, <laughs> се разбира дека нема да биде. Чудото ќе биде ако ви донесе некој последен најнов модел, совршен, нов. Тогаш е чудо. Така и Создател. <laughs> да го настра. Значи, оно што тој го прави е совршен производ.